over til eh, Ronnie Rogers, vi. En artist som eh, er nokså ubeskrevet blad her i countryform, men en meget dyktig sanger, iallfall, og også låtskriver. Det er sant. Og eh, vi har heftet oss med en eh, melodi her som heter Ripplin' Waters. lucky to be living in the land, in the land where you can survive if you work it with your hands. They don't believe that anyone the same. And its rippling waters are float out of sight. Food for the table, for the family tonight. Kids with an appetite, just waiting back home. mama and daddy are taking care of their own. well, the topsoil is thawing, they're turning the ground. Another seed another meal when winter rolls around. Their pride and independence in taking care of their own makes me glad they're my neighbor. The true American home, and it's rippling water. outside. Food for the table, for the family tonight. Those kids with an appetite, just waiting back home. Mama and daddy out taking care of their own. said, as long as there's water and a fish, ground and a seed, son, I won't ever ask anybody for anything. And it's rippling waters that'll float out of sight. Food for the table. kids with an appetite just waiting back home. Mama and Daddy are taking care of their own. Ja, der hørte vi Ripplin Water med Ronny Rogers. En fin ballade der. Og så skal vi ønske velkommen til eh, en norsk gjest som vi har med oss her i programmet. Mm. Velkommen til oss, Jan Dalen. Takk for det. Og, du er jo aktuell som eh, aldri før her, forstår vi nå i disse dager, med ny skive. Ja. Og det er i anledning den vi skal intervjue deg her i kveld. da. Og den nye LP-en din den heter 'Hillbilly Touch' og er produsert av Pete Anderson. Og eh, hvordan kom dette til, eh, Jan Dalen? Ja, vi hadde jo da planer om å gå i studio og lage en plate. Og uh, en venn av meg som uh, heter for øvrig Jan Buffalo Paulsen, han uh, kjente da Pete Anderson for at han var promotor for Dwight Yoakum da Yoakum var i Norge og spilte. Og han ble veldig god kamerat med Pete Anderson. Og de har beholdt kontakten siden. og, og Jan har vært over til Pete og besøkt den der borte i Los Angeles og diverse sånt. Så han eh, sa da at han trodde Pete gjerne ville komme til Norge en tur. Så hvorfor ikke spørre og be han om å produsere? Og det gjorde vi. Vi sendte noen teiper, noen live-teiper og demoer og sånn. Og han sa ja. Ja, Det var jo litt av et kupp du, Jan. Det vil jeg si, altså. Ja, det var jo det jeg må jo innrømme det, altså, jeg gikk jo i taket når jeg hørte at han sa ja. Det var nummeret før hijackingen din, altså. For ja. mannen er jo tross alt en kjempestjerne. Han er jo det. Og større blir han, det er helt klart. Ja, det er klart. Vi kan jo nevne at eh, Pete Anderson han er mest kjent som produsent for Dwight Joachim og Joss Highfield og Rosie Flores. Og eh, det er jo da litt av en prestasjon at Jan Dahl får han som produsent. Og akkurat den kombinasjonen her, som du nevner der, har jo vært eh, helt aktuell da, på en skive som het Town South of Bakersfield. Og eh, Stemmer ikke dette, Jan? Jo da, det stemmer det. Pete Anderson er produsent for begge de to eh, Town South of Bakersfield-hjelpene som er ute. Ja, korrekt, for det har nemlig også kommet ut en volum to av den skiven. Ja. Den kommer vel til Norge i disse dager, jeg kjenner jeg, hvis jeg ikke tar helt feil? Ja, det er vel kommet her i Oslo i hvert fall, så har jeg sett den. Ja, dere er så kjappe der borte, vet du. <laughs> ja, det har folk som importerer ja. med en gang. vet du. Akkurat. Eh, men det er ikke bare eh, countryfolket som kan like denne platen. her, eh, Jan Dahl. Den har jo litt potensial i seg også til poporienterte folk. Det er helt klart. at Det er ikke bare rein country på den plata. Den er, inneholder flere elementer av amerikansk musikkformer. Det er ikke bare rein country. Nei, men det er vel bare en fordel. Ser ikke du det som en fordel, kanskje? Jeg liker å blande litt, jeg, så jeg eh, har ikke noe imot det. Hvem har skrevet låtene på skiven? Det er da åtte låter av meg. Eller syv, syv reine av meg, og så er det én som er gjort i samarbeid med Tom Sjeklesæter. Og så er det to coverlåter. Av, en av Delbert McClinton som heter 'Victim of Life Circumstances', og en, en av Joe Ely som heter 'Honky Tonk Masquerade'. Akkurat. Og jeg kan også i den forbindelse nevne, siden vi nevnte eh, Towns at Bakersfield i stad, at det er en av mine låter fra den LP-en, 'Hillbilly Touch', nå, som Pete Anderson har tatt med seg og fått en amerikansk kontraartist som heter Dave Durham, til å synge inn, og den finnes da på den eh, Towns at Bakersfield nummer to. Og den heter? Den heter 'Let There Be Love'. Ja, det skal bli interessant å høre den, altså. Mm. Ja, ja, det er ganske moro. Det, var, det er kanskje den reineste countrylåta som er på skiva, da. som har blitt gjort av han amerikaneren. Du, han eh, Pete Anderson, eh, fortell litt om Han kom vel gjerne ikke alene til Norge? Nei, han hadde, han hadde med seg teknikeren sin og annen teknikeren også. Det var Dusty Wakeman og Judy Klepp. Og det, hele det teamet jobber med Joachims produksjoner. Ja. Og de andre produksjonene også. For de er et team, de tre. altså. Og eh, jeg syns jo også det at vi må få lov å kreditere de norske musikerne som er på, med på denne LP-platen her. Ja, det syns jeg også. fordi at eh, Pete Anderson og det teamet det er én ting, men eh, det er et bra gjeng med norske musikere som er på den plata. Og de stilte opp og gjorde dette her uten, uten betaling i studio, altså. Du verden. Mm. Det er ikke dårlig. Nei da. Hvem er disse folkene som Det er jo da en hel bunch. Du kan nevne da Lasse Hafrager på keyboards og akkordeon. og Gene Hicks på fele. Så er det Sven Berg på gitar. Og Andy Nesblom på bass. Og Julle Bjørn Julesson på trommer. Og så var det en mann som jobba oppe i studio der, som heter Ulf Holand, som er en veldig bra tekniker og, og hjelpemann. Og, og, stiller og skrur og, og sånn som gjorde masse. Ja. Og Pete Anderson spiller jo da selvfølgelig også gitar, han også, på skiva. Det er klart. Det, handler sånn at det kan vi nesten høre her på, på et par av sporene. Ja. Men nå er jeg sikker på at våre lyttere sitter og brenner etter å høre en låt fra denne LP-en her, Jan Dahl. Og, eh, hvilken låt har du valgt ut? Da har jeg valgt uh, 'Yesterday's Wine'. Den syns jeg svinger ganske bra. Og det er fele, og det er god til musikk, syns jeg, over den. Ja, du, Da skal vi få lov å ønske deg lykke til. Jeg regner med det at uh, du kommer til å jobbe ganske mye fremover nå for å promotere både deg selv og skivene sant? og din karriere her videre i Norge. Det er klart. Nå står vi på for fullt. Det er fullt fortjent. Flott, Jan. Vi ønsker deg lykke til. Jo, takk for det. back when I was young. changed a lot 'Yesterday's Vine', der, sjølskrevet låt av Jan Dahl ifra den nye LP-en 'Hillbilly Touch', produsert av Pete Anderson. Så uh, vi får bare håpe at dette går bra for Jan fremover. Det skulle jo ikke, skulle ikke være noe i veien for det, i hvert fall. Han skulle jo ha meget stor uh, anledning til å bli nominert som eh, en av platene i Spellemannsprisen for kontraklassen i 2022 dette ordet? I dette ordet, ja. Absolutt. Det er helt klart. Ok, vi skal videre til eh, litt eh, amerikanske storheter som heter The Levine Brothers. Mm -hmm. Og eh, de var jo også låtskrivere sjøl, i aller høyeste grad. De har jo laget en rekke med klassikere som bl.a. Emerald Harris har tatt opp i rekkefølge. Og eh, de gutta her de heter jo Ira og Charles Lovin, eller Charlie som han eh, ofte kalles. Og eh, den LP-en som vi har funnet frem, den er faktisk helt tilbake fra 1960, så det begynner å bli noen år siden. Og låten vi skal spille, heter My Baby's Gone. shine across the lonely hill. Dry the raindrops and pull back the sun. My world has ended, my baby's gone. The milkman whistles softly as he comes up to my door. The mailman brings the letters by just like he did before. They seem so busy all day long, as though there's nothing wrong. Don't they know the world has ended? My baby's gone. Hold oh, back the rushing minutes, make the wind lie still light shine across the lonely hill. Draw the raindrops in, hold back the sun. My world has ended, my baby's gone. the night and realize you're gone. And then I toss upon my bed and wait for day to come. I try to tell my lonely heart it must go on alone, but it cries the world has ended. My baby's gone. make the wind lie still. Don't let the moonlight shine across the lonely hill. Draw the raindrops in, pull back the sun. Ja, fra Ara Charlie Lovin skal vi over til eh, Mac Wiseman. Og det er Inge Vika i Syndebru som ønsker å høre en noe som heter You're the best of all the leading brands, Og vi etterkommer her herved ditt ønske, Inge, vær så god. You're the best of all the leading brands From a loving kisses down to holding hands company. No one else can make that guarantee. Everything about you satisfies. Your absolute perfection takes the prize. In every place, including foreign lands, you're the best of all the leading brands. You're the best the competition on the run. I'm sure that everybody understands. I like you best of all the leading brands. put you so far ahead. Your shape, your style, your looks, your knocks and dead. Ja, så skal vi videre vår platebunke, eller kassettbunke, rettere sagt. Og vi skal i hvert fall først og fremst få hilse til Oddvar Emil Larsen, som i dag er 42 år. Gratulerer med dagen. Og så skal vi over til eh, noen andre her som ønsker å hilse til alle medlemmer av Vestland Saloon Country Music Club i Tønsberg. Og hilsene kommer fra Oddvar Anholt og Jette Bekkestad. Og de har ønsket seg en helt spesiell eh, låt med Roy Wilhelmsen som heter 'Anita You're Dreaming'. Så her er den, vær så god. Anita, come closer, stop crying and listen to me. I guess it's too late now, but somehow I must make you see. What we thought was our was only a dream and we just can't go on like this. Anita, you're dreaming of a world that can never exist. Anita, it's over, there's nothing that's left now to say. Anita, you're dreaming, and I know it's better this way. Anita, come closer and close your pretty blue eyes. Your young dream just can't be, and somehow you must realize. But it's time you're with me, my conscience reminds me, and someone who's waiting alone. Anita, you're dreaming, and when you are awake, I'll be gone. Anita, it's over, there's nothing less left now to say. Anita, you're dreaming, and I know it's better this way. Ja, nå har dere jo ventet i 14 dager i ulidelig spenning. Og det er klart at denne gangen var det veldig lett, og det har vi også sett på den solide haugen med brever som vi fikk. Det var Hank Williams jr., det er helt korrekt. Og eh, her er mange gode kjenninger i brevbunken som vanlig. Den første som vi har trukket ut her, hun heter Gulla Skjeggedal og bor i 5710 Skulestadmoen, står det. Ja, det er klart at man er jo mange som har gått frem på her også og svart på ja, Josh Jones og til og med Buck Owens. Men, men. Andre vinneren her er Geir Sundli, og eh, han bor i Bjugn. I Bjugn, du. Det er ikke verst. Og her har vi et brev helt ifra Karasjok, du store ting. Oi, oi, oi. John Eira, boks 206 97 30 Karasjok. Og det var sistemann ut i kveld, så vi skal få lov å gratulere dere samtlige tre. Og vi skal rett på ny konkurranse, Vi eh, tidløper fra oss her i Kontraform. Og, og han blar opp i sitt store oppslagsverk her. Ja da, vi har eh, mennene. Eh, vi kan ikke ha alt innebords, da. Vi må jo lese litt også innimellom. Men det her gruppen vi skal frem til, da, eller artisten vi skal frem til, det er to brødre meget kjent fra bluegrass-sammenheng. I sin tid så var jo Keith Whitley og Ricky Skaggs med i bandet til den ene av disse brødrene. Og eh, de skal synge her en låt som heter I'm Ready To Go. In the darkest of night, not a star was in sight on the highway that leads down below. But Jesus came in and saved my soul from sin. she sang svarene, folkens. Han har dere til boks 727 Forum 5001 Bergen, og lykke til. Og helt på tampen her så skal vi eh, eh, gi en liten hilsen til noen venner av oss som befinner seg oppe i Romsdal. Vi har fått et koselig brev her fra de, og de sier det at eh, de er fra Vågstrand der oppe i Eide på, oppe i Romsdalen. Og eh, vi har stor utbytte av å høre på programmet deres, og det syns vi er veldig hyggelig. Vi liker å få brev. Det gjør vi. Og eh, I den anledning skal vi også få si det at en eh, gammel kjent artist som heter Johannes Kleppe, vi kan ha begynt å bevege på seg i disse dager. Og Han skal ha en liten tur oppover til dere, og han ser frem til å se dere igjen. For øvrig så vil vi gjerne at dere sender oss ønskelåter inn her til Countryforum, slik at vi kan prøve å etterkomme det. Vi eh, prøver jo nesten i hvert program å kjøre noen låter som dere ønsker, og det vil vi fortsette med å gjøre. Så bare vær frimodig og send inn, så skal vi se hva vi kan gjøre. Takk for oss for denne gangen, og velkommen igjen om 14 dager til nytt Country Forum. Countryforum var ved Kjell Birkeland og Roald Atle Larsen, og de er tilbake neste uke til samme tid. Jeg er svakest for Hank Williams såre sti. Jeg syns mest om western sang fra of country Kitty Wells. Når jeg skal si min mening, som jeg gjør naturligvis, synger ingen som vår kjære venn Jim Reed.